บุ๊กทู เจ็ดสิบสี่สามสตะทดขมิติสามสตะทดขมิติขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างทขวนาทขวนาคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ შეგიძლიათ თმა შემჭრათ შეგიძლიათ თმა შემჭრათ อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ ძალიან მოკლედ არა თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ არა თუ შეიძლება สั้นอีกนิดนะครับ უფრო მოკლედ თუ შეიძლება უფრო მოკლედ თუ შეიძლება ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ შეგიძლიათ სურათები გაამჟღავნოთ შეგიძლიათ სურათები გაამჟღავნოთ รูปอยู่ในซีดีครับ სურათები კომპაქტ დისკზეა სურათები კომპაქტ დისკზეა รูปอยู่ในกล้องครับ სურათები კამერაშია სურათები კამერაშია ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ შეგიძლიათ საათის შეკეთება შეგიძლიათ საათის შეკეთება กระจกแตก შუშა გატეხილია შუშა გატეხილია แบตเตอรี่หมด ელემენტი დამჯდარია ელემენტი დამჯდარია ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ შეგიძლიათ პერანგის დაუთოვება შეგიძლიათ პერანგის დაუთოება ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ შეგიძლიათ შარვლის გაწმენდა შეგიძლიათ შარვლის გაწმენდა ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ შეგიძლიათ ფეხსაცმლის შეკეთება შეგიძლიათ ფეხსაცმლის შეკეთება ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ შეგიძლიათ მომიკიდოთ შეგიძლიათ მომიკიდოთ คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ ასანთი ან სანთებელა ხომ არ გაქვს ასანთი ან სანთებელა ხომ არ გაქვთ คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ გააქვთ საფერფლე გაქვთ საფერფლე คุณสูบซิก้าไหมครับ ეწევით სიგარას ეწევით სიგარას คุณสูบบุหรี่ไหมครับ ეწევით სიგარეტს ეწევით სიგარეტს คุณสูบไปป์ไหมครับ ეწევით ჩიბუხს ეწევით ჩიბუხს.